بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. لا أقسم بيوم القيامة Qiyomat kuni bilan qasamki, ولا أقسم بالنفس اللوامة o'zni malomat qilg'uvchi nafsi bilan qasamki, sizlar cho'qim tirildirsizlar. Sizlardan cho'qim hisob elindi. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه Inson, ya'ni kofir bizni o'zining chirib tarqilib ketgan so'maklarini jam'i qilolmaydi deb gumon qilamdi. بلى قادرين على أن نسوي بنانه Undaq emas. Ya'ni uning so'maklarini jam'i qilamiz. Uning eng inchika, eng nozik bo'lgan barmoqlarini asli keltira olamiz. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه Balki inson kelgusi hayotida gunohda azvaylamoqchi bo'ladi. يسأل أيان يوم القيامة U masxir qilish yuzidan qiyomat kuni qachon bo'ladi deb so'raydi. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر Көздер торлашқан, айның нұры өшкен, күн білән ай бірләштірілген чағда, инсан бұл күнде. Қачыдыған жай қайерде дейді. Кәллә лә вәзар. Яқ, Аллахның азабыдан қачыдыған панахках йоқтыр. Илә раббика яума изинил мустақар. Bu kunda qarorgoh Parvardigoringning tarafidir. Yunabbaul insanu yawma idin bima qaddama va akhkhar. Bu kunda insonga cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin, ilgari oxir qilgan amallari uqtirildi. Balil insanu ala nafsihi basira. Balki inson o'ziga, ya'ni qilgan yomon ishlarga o'zi guvohdir. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ O özünü aklaş üçün qancha özür etkan taqdirdimi, özürisi qubul qilinmaydi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Sana Cibril arqılıq vahiy nazil boluvatqanda uni esinga elilish uchun aldirab tilingni midirlatma. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'aneh. Uni toplash Ve bizden va o'qib berish bizning mas'uliyatimizdir sanga onu o'qib berganimizda ya'ni onun okşuğa jibril sanga o'qib berganda uning o'qishiga ergashgin ondan uni tushuntirib berish bizning mas'uliyatimizdir ey müşrikler jamoasi hargiz undaq emas ya'ni o'lgandan keyin tirilish hisob berish sizlar gumon qilgandek yo'qish emas balki sizlar bu dunyoni do'st tutsizlar oxiratga ko'ngil bo'lmaysizlar bu kunda saodatmanlarning yuzlari nurliq bo'ladi ila robbiha nazira Ular Parvardigoriga qarab turdi. ووجوه يومئذ باسرة Bu kunda nurg'un yuzlar tutuq bo'ladi. تظن أن يفعل بها فاقرة O'zlarining cho'ng mushkullikka duchor bo'ladiganligiga ular jazman ishindi. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق Rastla jon alqumiga yetganda bu kasalga kim iloj qila oladi deyiladi. وظن أنه الفراق Sakratda yotgan odam buning dunyodan ayrilish ekanligini jazman biladi. والتفت الساق بالساق sakratning qattiqligidan pochoq pochoq kirishib ketidi ila robbika yawma idinil masaq bu kunda haydab beriladigan joy parvardigoringning dargohidir فلا صدق ولا صلى kofir qur'onga ishonmadi namoz o'qimadi lekin u qur'onni inkor qildi va iymondan yuz o'rdi ثم ذهب إلى أهله يتمطى Ondan keriligan alda öýe qaytdy. Awla laka fa awla. Vay sening alınga. Vay sening alınga. Thumma awla laka fa awla. Yana vay sening alınga. Vay sening alınga. أيحسب الإنسان أن يترك سدى İnsan özünü bekar qoyub berildi. Yani şeriat iştiraq təksib qılınmay, məyliyə qoyutilgan hayvanğa oxşaş deb oylamdı. Ələm yekun tafatan min yumna O bəçidanlarga tökülüdüğan aciz məni emasmidi? ثم كان علقة فخلق فسوى ondan u laqtiqon bo'ldi ondan olloh uni chiroyli shaklda yaratdi فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى u ma'nidan er ayol ikki tipni yaratdi u ya'ni yuqorqidek ishlarni qila olgan olloh o'liklarni tirildirishga qodir emasmi